Bai, helbi jabaztia zian, eta manea hortaz jabaztia segur goxodik, manea edera betzen, matx eh, ezinago edera uste diatu ekusi dugun eh, maulen, eh, mauluk ez zelaia uh, maurek jabazirik, jo Bai, asken azken hamar mi minutak mementoko goratzutia, zen eta handaiek eh, kendeki okazion eh, markatzeko, eta haineko guano nula ez markatu, bon, uh, eh, defansa geo. geho, Bon, bena geho kusik maulek ba, balua bali bat zutin, munizioni bali kapable zela nunti nahi e markatzi, eta horrek maiten dik uh, gu etro karak zine salhe eta jakutsi diak eskiekia bai abilatia